29 skirsnis, perskirimas 40. Tuo metu Ansijoje Petronijus beveik kasdien skynė pergalės prieš kitus Augustijonus, kurie varžėsi su juo dėl Cezarių palankumo. Tigelino įtaka visai nusmuko. Romoje, kur reikėjo pašalinti tarimai pavojingų žmonės, grobti jų turtą, tvarkyti politinius reikalus, renkti reginius, stulbinančius prašmatnumu ir neskoningumu, pagaliau tenkinti kokčias Cezario užgaidas – klastingas ir viskam pasiryžęs Tigelinas buvo nepakeičiamas. Tačiau Ansijuje, tarp žvelgiančių į jūro žydrinę rūmų, Cezaris gyveno kaip Helėnas. Nuo ryto lygi vakarų buvo deklamuojamos eilės, nagrinėjama jų sandara ir tobulumas, žavimas įvykusiais posėkiais, užsiiminėjama muzika teatru, žodžiu tariant, vien tuo, ką išrado ir kuo papuošė gyvenimą graikų genijus bet čia nepalyginamai daugiau užtigeliną bei kitus augustijonus įsilavinės Petronijus, samojingas iš kalbus pasižyminti subtilę nuojautą ir skoniu, buvo nepralenkiamas. Cezaris ieškojo dabar jo draugijos teiravusi jo nuomonės, kurdamas klausė patarimo ir todėl rodė karštesnį draugiškumą negu bet kada. Aplinkiniams atrodė, kad jo įtaka jau galutinai paėmė viršų – kad jo ir Cezario bičiulystė tapo pastovi ir truks metų metais. Netgi tie, kurie anksčiau neapkentė rafinuoto epikūriečių, dabar ėmė apie jį suktis ir ieškoti jo palankumo. Ne viena širdė iš tikrųjų džiaugiasi, kad pranašumą įsikovojo žmogus, gerai žinantis, kaip ką vertinti, ir su skeptiška šypsena priimantis vakarykščių priešų pagirimus, bet ar iš tinginystės, ar iš subtilumo nesigriebiantis keršto ir savo galios nenaudojantis kitiems pražudyti ar pakenkti. Buvo tokių akimirkų, kada jis galėjo prapuldyti netgi Tigeliną, bet pasitenkino jį išjuokęs ir viešai parodęs jo neišprusimą ir lėkštybę. Romos senatas ilsėjosi, nes pusantro mėnesio nebuvo paskelbtas ne vienas mirties nuosprendis ir Ansijuje ir mieste buvo pasakojami tiesiog neįtikėtini dalykai apie rafinočiausius Cezario ir jo favorito ištvirkavimus, bet visi mieliau norėjo virš savęs turėti Cezarį rafinuotą, negu sužvėrėjusi Tigelino rankose. Pats Tigelinas suko galvą ir dvėjojo, ar neprisipažinti pralaimėjus, nes Cezaris daug kartų prasitari, kad visoje Romoje ir visuose jo rūmuose yra du žmonės sugebantys suprasti vienas kitą, du tikri Helenai, jis ir Petronijus. Stebinamas pastarojo apsukrumas, Sakytė sakė, kad jo įtaka truks ilgiau negu kitų. Žmonės jau negalėjo įsivaizduoti, kaip Cezaris įsiverstų be jo, su kuo galėtų kalbėtis apie poeziją, muziką, lenktynes ir į kieno akį žvelgtų norėdamas pasitikrinti, ar jo kūriniai tikrai pavykę. O Petronius su įprastu atsainumu dėjosi visai nevertinas tokios savo padėties. Buvo, kaip ir anksčiau, lėtas, vangus, samojingas ir skeptiškas. Labai dažnai kitiems darė įspūdį, kad tai žmogus, kuris šaiposi iš jų, iš savęs, iš Cezario ir iš viso pasaulio. Kartais drįzdavo į akis supeikti Cezarį ir kai kiti manydavo, kad jis jau per daug sau leidžia arba tiesiog pats ieško galo, jis mokėdavo tą peikimą staiga taip apversti, kad reikalai pakrypdavo jo labai ir apstulbę liudytojai patikėdavo, jog nėra tokios situacijos, iš kurios jis neįsisuktų su triumfu. Kartą praslinkus maždaug savaitėj po Venicijaus sugrįžimo iš Romos, Cezaris mažame būrelėje skaitė ištrauką iš savo Trojos likimo. Kai baigė ir nuskambėjo susižavėjimų šūksmai, Petronijų žvilgsniu paklaustas Cezario pasakė. Niekam tikusios eilės, tik į ugnį mesti. Klausytojams iš siaubo net širdys nustojo plakusios. Juk Neronas nuo pat mažumės niekada nėra girdėjęs tokio nuosprendžio, tik tai Tigelino veidas nušvito džiaugsmu o Vinicijus išbliško, nes pamanė, kad Petronijus, kuris niekada neprisigurkšnoja, šį kartą nusigėrė. Neronas paklausė saldžių balsų, kuriame virpėjo skauriai žeista savimeilį. Kas tavo manimo jose bloga? Dabar Petronijus ėmė įpulti. Netikėk jais, tarė ranka rodydamas į susirinkusiusius, jie nieko neišmano. Klausė, kas bloga šiuose eilėse? Jei nori teisybės, pasakysiu. Jos geros Vergilijui geros, Ovidijui geros netgi Homerui, bet ne tau. Tau negalima tokių rašyti, tas gaisras, kurį vaizduoji, negana liepsnoja, tavo ugnis negana karšta. Neklausyk Lukano liaupsių. Už tokias patailės jį apšauktume genijumi, bet ne tave. Žinai kodėl? Todėl, kad tu didesnis už juos. Kam dievai davė tiek, kiek tau, iš to daugiau ir reikalaujama. Tačiau tu tingi – Tau mieliau numegti po pietų, negu prisėsti klaustes. Tu gali sukurti veikalą, kokio pasaulis lygi šiol nėra girdėjęs, todėl ir sakau tau į akis, parašyk geriau. Ir kalbėjo lyg šaipydamasis, bet kartu ir zlei, o Cezario akis apsitraukė didžio pasitenkinimo migla ir jis tarė. Dievai apdovanojo mane trupučių talento, bet šalia to davė ir daugiau, tikrą žinovą ir draugą, kuris vienintelis man sako teisybę į akis. Taip taręs ištiesi savo putlę, rudais gyvaplaukiais apžėlusią ranką ir auksinį delfuose pagrobtą kandelabrą e, sudeginti eilės. Tačiau Petronijus jas iš jo atėmė, liepsnai dar nepalietus papiruso. Ne, ne, sudraudė, net ir tokios netikusios priklauso žmonijai, palik jas man. Tada leis man pasiūsti jas tau mano pasirinktame dėkle, atsakė jį apkabindamas Nevanas. Ir kiek palaukęs vėl prašneko. Taip, taip, teisybę sakai, mano trojos gaisras negana šviečia, mano ugnis negana karsta. Tačiau maniau, kad prilygus Homerui to užtenka. Kažkoks drovumas ir savęs neįvertinimas man visada kenkį. Tu man atvėrė akis. Tačiau, ar žinai, kodėl taip yra, kaip tu sakai? Matai, kai skulptorius nori sukurti dievo figūrą, ieško pavyzdžių. O aš pavyzdžio neturėjau niekada nemačiau degančio miesto, todėl mano vaizdams stinga tikrumo. Dar pasakysiu tau, kad reikia būti dideliu menininku, kad tai suprastum. Neronas susimastė ir po valandėlės tarė. Atsakyk man, Petronijui, vieną klausimą. Ar tau gaila, kad troja sudegė? Ar gaila? Prisiekiu šlubu Veneros vyru anaip tol ir pasakysiu tau, kodėl. Paaiškinimas prisiekiu šlubu Veneros vyru, šlubas Veneros vyras – Hefaistas. Paaiškinimo pabaiga. Juk Troja nebūtų sudegusi, jei Prometėjas nebūtų žmonėms padovanojęs ugnies, o graikai nepaskelbę prijamui karų. Bet jeigu nebūtų buvę ugnies, Eshilas nebūtų parašęs savo Prometėjo, taip pat ir Homeras be karų nebūtų sukūręs Iliados. O man geriau – kad yra Prometėjas ir Iljada, negu tas miesteliukštis, tikriausiai prastas ir nešvarus, kuriame šiandien sėdėtų koks menkysta prokuratorius ir kvaršintų tau galvą, ginčydamasi su vietiniu aeropagu. Štai kur protinga kalba, atsakė Cezaris, poezijai ir menui galima ir reikia viską aukoti. Laimingi Ahajai davė Homerui Iliados turinį ir laimingas Priamas regės tėvinį žūtį, o aš – Aš nemačiau degančio miesto. Valandėlę buvo tyla, pagaliau ją nutraukė Pigelinas. Aš juk sakiau tau, Cezarį, kalbėjo jis, paliek ir sudeginsiu ansijų. Aš žinai ką, jeigu tau gaila šitų dvarų ir rūmų, įsakyk sudeginti Ostijoje laivus, arba pastatysiu tau Albano kalnų papėdėje medinį miestą, į kurį pats įmesi ugnį. Ar nori? Tačiau Neronas vėdė į panikos pilną žvilgsnį. Aš žiūrėsiu į degančias medinės būdas, tavo protas visai skydo tigelinai, bet to matau, kad nelabai vertini mano talentą ir mano trojos likimą, jeigu manai, jo kokia nors auka jai būtų per didelį. Tigelina sumišo, o Neronas luktelėjęs lyg norėdamas pakreipti kalbą kitur pridūrė. Ateina vasara, o kaip dvokia turbūt dabar toji Roma? Ir vis dėlto vasaro žaidinėms reikės ten sugrįžti. Tada Tigelinas atsiliepė. Išsiuntęs Augustionus Cezarį, leisk man valandėlę pasilikti su tavimi. Po valandos Vinicijus grįždamas su Petronijumi iš Cezarių dvarų pasakė, turėjau dėl tavęs gerokai pasijaudinti, maniau, kad nusigėręs galutinai prapuoliai, atsimink tu žaidi su mirtimi. Tai mano arena, nerūpestinga atsakė Petronijus, ir man smagu, kad esu joje geriausias gladiatorius. Žiūrėk, kaip viskas baigėsi. Mano įtaka dar sustiprėjo šį vakarą. Atsiūs man savo eilės dėklę, kuris nori kirsti lažybų. Bus nepaprastai brangus ir nepaprastai neskoningas. Riepsiu savo gydytojui jame laikyti vidurius laisvinančius vaistus. Taip pasielgiau dar ir todėl, kad Tigelinas, matydamas, kaip tokie dalykai sekasi, be bejonės susigeis mane pamėgdžioti ir įsivaizduoju, kas bus, kai jis rieš kokį samujį. Toks pat vaizdas būtų, kaip pirienų lokys sumanytų vaikščioti lynų. Kvatočiau kaip demokritas. Pagaliau panorėjęs gal ir valiočiau sunaikinti Tigeliną ir vietoj jo tapti pretorijonų prefektu, tada turėčiau savo rankose patį Aheno barbą. Tačiau tingiu, jo verčiau toks gyvenimas kaip dabar ir netgi Cezario eilės. Na ir apsukrumas. Net priekaištą moki paversti pagirimu. Tačiau ar iš tikrųjų tos eilės tokios blogos, aš čia neišmanau. Neblogesnės už kitas viename Lukano piršte rasi daugiau talento, bet ir Varebarzdis šitą turi, visų pirma, begalinę poezijos ir muzikos meilę. Po dviejų dienų rinksimės pas jį pasiklausyti muzikos, himno Afroditės garbei, kurį šiandien arba rytoj pabaigs. Mus mažas būrelis, tik aš, tu, Tulijus Senecijus ir jaunasis Nerva. O dėl eilių tai mano kalbos, kurias tu girdėjai, kad po valgių esą panaudoju tas eilės kaip Vitelijus Flamingo plunkstas, grina netiesa. Kartais jos būna išraiškingos, Jekubė žodžiai sukrečiantys. Jis skundžiasi gimdymo kančiomis ir Neronas sugebėjo rasti vykusių posakių, gal todėl, kad pats kančiuose gimdo kiekvieną eilutę. Kai kada man jo gaila, prisiekiu poluksu, koks keistas mišinys, Kaligulai trūko vieno šulo, bet jis nebuvo toks keistuolis. Kas gali numatyti, kur nusiris Aheno barbo beprotybė, tarė Vinicijus. Nič niekas. Dar gali atsitikti tokių dalykų, kad daugelį amžių žmonėms plaukai šiaušis, apie tai pagalvojus. Tačiau kaip tik šiuo atvilgiu, man smalsu ir įdomu. Tačiau, nors dažnokai nuobodžiauju, kaip Jupiteris Amonas tyruose, vis dėlto manau, kad prie kito Cezario nuobodžiaučiau dar labiau. Paaiškinimas, kaip Jupiteris Amonas. Amonas egiptiečių saulės dievas, Romos imperijos laikais dažnai tapatintas su Jupiteriu. Paaiškinimo pabaiga. Tavo tas judėjas Paulius iškalbingas, negali nepripažinti ir jeigu tokie žmonės skelbs tą mokslą, Mūsų dievai turės ne juokais pasisergėti, kad kartais netektų atsidurti palėpėje. Teisybė, jeigu sakysime, Cezaris būtų krikščionis, visi jaustumė saugiau. Tačiau tavo pranašas, ištar suplodamas man savo argumentus, nepagalvojo mat, kad man tas padėties netikrumas ir daro gyvenimą patrauklų. Kas nelošia kauliukais, nepraloš turtų, o žmonės vis dėlto lošia kauliukais. Čia ir tam tikras malonumas, ir užsimiršimas, pažinojau raitelių ir senatorių sūnų, kurie savo norų tapo gladiatoriais. Tai sakai, aš žaidžiu gyvybę? Kągi tiesa, bet taip darau todėl, kad patinka. O jūsų krikščioniškos darybės man nusibostų per vieną dieną, kaip Senekos traktatai. Todėl Pauliaus iškalba nuėjo per niek. Jis turėtų žinoti, kad tokie žmonės kaip aš niekada nepriims to mokslo. Tu kas kita. Su tavo charakteriu galima tik arba neapkesti krikščionio vardo kaip maro, arba juo tapti. Aš pripažįstu, kad jie teisūs, žiovaudamas. Mes šėlstame, rytamės į prarąją, kažkas nepatirta, atgriūna ant mūsų iš ateities, kažkas lūšta po mumis, kažkas numiršalia mūsų, taip sutinku, tačiau mirti mes sugebėsime, o to tarpu nenorime apsunkinti savo gyvenimo ir tarnauti mirčiai – kol į mūsų dar nepasiemi. Gyvenimas yra dėl paties savęs, o ne dėl jos. O man tavęs gaila, Petronijau. Negailėk manęs labiau, negu aš pat savęs. Anksčiau tau buvo tarp mūsų nebloga ir kariaudamas Armenijoje ilgėjasi Romos. Ir dabar ilgiuosi Romos. Taip, nes įsimylėjai krikščionių vestalę, kuri sėdi užtiblėje. Aš tuo nesistebiu ir tavęs nesmerkiu, tik tai stebiuosi, kad tu džiaugiesi tuo mokslu, kurį vadini palaimos jūra. Ir ta meilė, kuri netrukus turi apsivainikuoti, o liudesys nenyksta iš tavo veido. Pomponija Grecina yra amžinai liūdna ir tu nuo tada, kai tapai krikščionių, nustojai juoktis. Taigi neįtikinėk manęs, kad tai džiaugsmingas mokslas. Iš Romos sugrįžai dar liūdnesnis, Jeigu jūs šitaip krikščioniškai mylitės, tai prisiekiu šviesiomis Bakval garbanomis, neįsiu jūsų pėdomis. Čia yra visai kas kita, atsakė Venicijus. Aš tau prisiekiu ne Bakval garbanomis, o savo tėvo sielą, kad ilgus metus nepatyriau net trupinėlio tokios laimės, kokią alsuoju šiandien. Tačiau ilgiuosi neapsakomai ir keiščiausia, kai esu toli nuo lygijos, man vaidenasi, kad jai grėsia kažkoks pavojus. Nežinau koks ir nežinau, iš kur gali užgriūti, bet nujaučiu jį kaip kokią artėjančią audrą. Per dvi dienas pasistengsiu išgauti tau leidimą išvykti iš Ansijaus tokiam laikui, kokiam panorėsi. Popėja kažkaip apsiramino ir kiek žinau, iš jos pusės niekas negrėsia nei tau, nei lygijai. Dar šiandien klausė mane, ką veikiau Romoje, nors išvykęs buvau slaptai. Gal buvo įsakiusi tave sekti, Tačiau dabar ir ji priversta su manimi skaitytis. Vinicijus taptelėjęs tarį. E, Paulius sakė, kad Dievas kartais perspėja, bet burtais tikėti neleidžia. Tad ir aš ginuosi nuo to tikėjimo tik tai negaliu apsiginti. Kad palengvinčiau savo širdį, papasakosiu tau, kas atsitiko. Sėdėjome su lygiai greta tokią giedrą naktį kaip šiandien ir svajojome apie savo tolesnį gyvenimą. Negaliu tau apsakyti, kokie laimingi ir ramus buvome – Tuo metu pradėjo reumuoti liūtai. Tas reumojimas Romoje įprastas, bet nuo tos valandos neturiu ramybės. Man atrodo, kad jame skambėjo kažkoks grasinimas, kažkoks nelaimė ženklas. Žinai, kad manęs lengvai neišgazdinsi, o tada man rodėsi, kad baimės pritvinko visa nakties tamsa. Tai buvo taip keista ir netikėta, kad ir dabar tie balsai skamba ausyse. Ir širdį be atvangos graužė baimė, tarsi lygiai aprašytų mane apginti ją nuo kažkokios baisybės, bet ir nuo tų pačių liūtų. Ir kankinuosi. Išgauk man leidimą išvykti, nes kitaip dingsiu be leidimo, negaliu čia sėdėti, kartoju, negaliu. Petronijus ėmė juoktis. Dar iki to neprieita tarė, kad konsulų sūnus ar jų žmonos būtų atiduotos liūtams arenose. Jūs gali ištikti bet kokia kita mirtis, tik netokia. Pagaliau, kas žino, ar ten buvo liūtai, ar germanų taurai, kurie mauroja, niekiek neprašiau. Na, o aš tai tik šaipausi iš burtų ir panašingų ženklų. Vakar naktis buvo šilta ir mačiau, kaip žvaigždės krito it lietus. Ne vienam darosi nejauku nuo tokio vaizdo, o aš pagalvojau savo, jeigu tarp jų yra ir manoji, tai bent jau palydovų man nestiks. Paskui valandėlę patylėjo ir kiek pamastęs tarė. Pagaliau žinai ką, jeigu jūsų Kristus prisikėlė iš numirusiųjų, tai gali ir jūs abu apginti nuo mirties. Gali, atsakė Vinicijus, žvelgdamas į žvaigždėmis nusijytą dangų. Perskirimas 41. Neronas grojo ir gėdojo himną Kipro valdovės garbiai, kurio žodžius ir muziką sukūrė pats. Šią dieną balsas skambėjo laisvai ir giesmininkas jautė, kad jo muzika iš tiesų veikia klausytojus, o tas jausmas davė balsui dar didesnės galios ir taip įsiubavo jo paties sielą, kad gėdojo su įkvėpimu. Pabaigoje net išbliško, tikrai susijaudinęs, ir turbūt pirmą kartą gyvenime nenorėjo klausyti susirinkusių jų liaupsių, Valadėlė sėdėjo įsirėmęs rankomis į citrą ir nuleidęs galvą, paskui staiga atsistojo ir tarė. Nuvargau noriu grino oro, tuo tarpu suderinkite citras. Taip pasakęs, apsiviniojo kaklą šilko skarelę. Jūs eikite su manimi, kreipėsi į Petronijų ir Vinicijų sėdinčius menys kampe. Vinicijau duok man ranką, jaučiuosi nusilpęs, o Petronijus pakalbės apie muziką. Paskui visi trys išėjo į rūmų terasą, išklotą alebastru ir pabastytą e, šafranu. Čia laisviau kvepuoti, tarė Neronas. Mano širdis nerami ir liūdna, nors matau, kad su kūriniu, kurį pasitikrindamas jums atlikau, galiu pasirodyti viešai ir susilaukčiau triumfo, kokio lygi šiol joks romėnas dar nėra turėjęs. Gali pasirodyti čia Romoje ir Ahajoje, žavėjausi tavimi visa širdimi ir visų protu, o dieviškasai, atsakė Petronijus. Žinau, esi per daug tingus, kad priverstum sakyti pagirimus – ir nuoširdus kaip Tulijus Senetijus, bet supranti daugiau už jį. Tai pasakyk, ką tu manai apie muziką? Kai klausausi poezijos, kai žiūriu į kvadrygą, kurią tu važiuoji į cirkę, į gražią statulą, gražią šventyklą ar paveikslą, tai jaučiu, kad apriepiu to reginio visumą ir mano susižavėjime sutelpa viskas, ką tie daiktai gali duoti. Tačiau, kai klausausi muzikos ypač tavo, man atsiveria vis naujos grožybės ir malonumai. Vėjuosi juos gaudau, bet dar nespėju jų perprasti, o jau vėl atplaukia ir atplaukia kiti visai kaip jūros bangos, kurios ritasi iš begalybės. Tad ir sakau tau, kad muzika yra kaip jūra. Stovime ant vieno kranto ir matome tolius, bet kito kranto įžiūrėti neįmanoma. A, koks gilus tu žinovas, tarė Neronas. Ir valandėlę vis vaikščiojo nesikalbėdami, tik tai šafranas tyliai išnarėjo po jų kojomis. Tu įsakei mano mintį, pagaliau prašneko Neronas, todėl nuolatos kartoju, kad visoje Romoje tu vienintelis sugebi mane suprasti. Taip yra. Ir aš lygiai taip manau apie muziką. Kai groju ir dainuoju, regiu tokius dalykus, kurių nė nežinojau esant mano valstybėje arba pasaulyje. Štai aš Cezaris, kai pasaulis priklauso man, aš viską galiu, Tačiau muzika atveria man naujas karalystės, naujus kalnus ir jūras ir naujus malonumus, kurių lygi tol nežinojau. Dažniausiai nemoku jų nei įvardyti, nei protų suvokti. Tik jaučiu. Jaučiu dievus. Matau Olimpą, kažkoks nežemiškas vėjas dvelkia į mane. Regiu ir migloje kažkokias didybės nepriepiamas, rames ir tokias spindinčias kaip saulėtekis. Sferos groja aplink mane ir pasakysiu tau, Čia Nerono balsas suvirpėjo iš nuoširdaus nustebimo, kad aš Cezaris ir Dievas jaučiuosi tada kaip maža dulkelė. Ar patikėsi tu? Taip, tik dideli menininkai gali meno akivaizdoje jaustis maži. Šiandien atvirumo naktis, tad atveriu tau širdį kaip draugui ir pasakysiu daugiau. Gal tu manai, kad aš aklas ir netekęs proto, Gal manai, jog nežinau, kad Romoje ant sienų tepliojami mane įžeidžiantys užrašai, kad žmonės mane vadina motin žodžiu ir žmon žodžiu, kad mane laiko pabaisa ir kankintojų todėl, jog Pigelinas išgavo iš manęs kelis mirties nuosprendžius mano priešams? Tai, brangusis, jie mane laiko pabaisa ir aš tai žinau, tiek įteikta man žiaurumo, kad kai kada aš pats save klausiu, ar aš ne žvėris? Tačiau jie nesupranta, kad žmogaus veiksmai kartais gali būti žiaurus, o žmogus nežvėris. Ak, niekas nepatikės gal ir tu, brangusis mano, nepatikėsi, kad tomis valandėlėmis, kai muzika supa mano sielą, aš jaučiuosi toks geras kaip kūdikis lopšyje. Prisiekiu tau šiomis žvaigždėmis, kurios virš mūsų šviečia, kad sakau gryną teisybę. Žmonės nežino, kiek gerumo glūdi šioje širdyje ir kokius lovius joje aš pats matau, kai muzika atveria į ją duris. Petronijus, kuris niekiek nebejojo, kad šią akimirką Neronas kalba nuoširdžiai ir kad muzika iš tikrųjų gali pažadinti egoizmo, pasileidimo ir piktadarybių kalnais užverstoje jos sieloje tauresnius polinkius, tarė, tave reikia pažinti taip gerai, kaip aš pažįstu, Roma niekada nemokėjo tavęs vertinti. Cezaris stipriai atsirėmė į Venicijos petį, lyg prislėgtas neteisybės jungo ir tarė – Tigelinas man sakė, kad senatoriai šnipžda vienas kitam jausį, jog Diodoras ir Terpnas geriau už mane skambina citra. Net ir šito man nepripažįsta, tačiau tu, kuris visada man kalbi teisybę, pasakyk nuoširdžiai, ar jie skambina geriau už mane, arba lygiai kaip aš? Anai tol, tu švelniau užgauni stygas, o skambesys galingesnis, tu skambini kaip artistas, o jie kaip įgudę amatininkai – Taip, žinoma, anksčiau pasiklausius jų muzikos, imi geriau suprasti, kas tu esi. Jeigu taip, tai tegu savo gyvena, jiems niekada nei galva neteis, kokią paslaugą jiems padarė šią akimirką. Beje, jeigu aš juos pasmerkčiau myriop, turėčiau į vietą paimti kitus. Bet to ir žmonės šnekėtų, kad iš muzikos meilės persekioja valstybėje muziką, niekada nežudyk meno dėl meno – dieviškasai. Tu visai kitoks negu Tigelinas, atsakė Neronas, bet matai, aš iš tiesų esu visur artistas, o kadangi muzika man atveria platybės, kurių lygi tol nepažinojau, šalis, kurių nevaldau, malonumus ir laimę, kurių nepatyriau, tai aš negaliu gyventi paprasto gyvenimo. Ji man sako, kad nepaprastybė yra, tad ir ieškau jos visa dievų man duota valdžiaus gale. Kartais man atrodo, kad siekiant patekti į tuos olimpinius pasaulius, reikia nuveikti kažką, ko jog žmogus lygi šiol nėra padaręs, reikia pranaukti minę gėrių ar blogių. Žinau taip pat, kad žmonės mane smerkia už šėlimus, tačiau aš nešėlstu, tik tai ieškau, o jei ir šėlstu, tai iš nuobodulio ir nekantrumo, kad negaliu surasti. Aš ieškau, tu supranti, todėl noriu būti didesnis už žmogų, nes tik šitai galiu tapti – visų didžiausių artistų. Jis prislopina balsą, kad Vinicijus neišgirstų ir prikišęs lūpas Petroniui prie ausies ėmė kuždėti. Ar žinai, kad aš pirmiausia dėl to pasmerkčiau myriau motiną ir žmoną? Prie nežinomų pasaulio vartų norėjau sudėti didžiausią auką, kokią tik gali žmogus sudėti. Maniau, paskui kažkas įvyks, atvers kažkokios durys, už kurių išvysiu kažką nežinomą. Te būna tai itin nuostabus ar nežmoniškai kraupus dalykai, kad tik jie būtų nepaprasti ir didus. Tačiau tos aukos nepakako, kad atsivertų empirėjaus durys, matyt reikia dar didesnės, ir tai vyksta taip, kaip skelbia pranašystės. Ką ketini daryti? Pamatysi, pamatysi greičiau negu manai, o tada tarpu žinau, kad yra du neuronai – Vienas tas, kurį žmonės pažįsta, kitas artistas, kurį pažįsti tu vienas. Ir kertais kaip mirtis, arba šėlsta kaip bakšas būtent dėl to, kad jis legia paprasto gyvenimo pilkumas ir menkybė, ir jis norėtų jas nušluoti, nors tektų veikti ugnimi ir geležimi. O koks plikas liks šis pasaulis, kai manęs nebebus. Niekas dar nenumano netgi tu, brangusis, koks aš artistas, tačiau kaip tik dėl to kenčiu, Ir nuoširdžiai tau sakau, kad mano siela kartais būna liūdna, kaip tie kiparisai, kurie antai joduoja prieš akiją. Sunku žmogui nešti kartu ir aukščiausios valdžios, ir didžiausio talento jungą. Užjaučiu tave, Cezarį, visą sielą, o draugę su manimi žemė ir jūros, o ką jau kalbėti apie Venicijų, kuri širdyje tave dievina. Ir man jis visada buvo mielas, tarė Neronas, nors tarnavo Marsui, ne mūzoms. Jis visų pirma tarnauja Afroditei, atsakė Petronijus. Ir staiga užsimojo vienu kiečiu sutvarkyti sūnieno reikalus, kartu pašalinti visokius jo tykojančius pavojus. Jis įsimylėjęs, kaip Troilas Kresida, tarė Petronius, leisk jam valdovę išvažiuoti į Romą, nes čia nusikamuos. Paaiškinimas Įsimylėjęs kaip Troilas Kresidė, graikų mitologijoje Troilas, Trojos karaliaus Prijamo ar Apolono sūnus. Legenda apie jo meilę susiklaustė ne antikoje, o viduramžiais. Paaiškinimo pabaiga. Ar žinai, kad toji tavo jam padovanotoji lygi įkaitė atsirado ir Vinicijus išvykdamas Jansijų paliko ją globoti kažkokiam linui? Aš to neminėjau tau, nes tu kūrėjai savo himną, o tai visų svarbiausia. Vinicijus norėjo ją turėti už meilužę, bet kai pasirodė esanti dorovinga kaip Lukrecija, jis įsimylėjo jos dorovingumą ir dabar nori ją vesti. Ji karaliaus duktė, tad jam pažeminimo nebus, bet jis tikras karys, dūsauja, kamuojasi, dėjuoja, tačiau laukia savo imperatoriaus leidimo. Imperatorius nerenka žmonų savo kariams, kam jam mano leidimas, sakiau tau valdovę, kad jis tave dievina. Tuo labiau gali būti tikras, kad aš sutiksiu. Tai daili mergina, bet per siaurų klubų. Augusta Popėja man skundėsi dėl jos, kad nužiūrėjusi mūsų kūdikį palatino soduose. Tačiau aš tik Gelinui pasakiau, kad dievybių neveikia pikti apžavai. Prisimeni dieviškasis, kaip jis sumišo ir kaip tu pats šaukiai Habet Prisimenu, tada Neronas kreipėsi į Vinicijų. Ar myli ją taip, kaip sako Petronijus? Myliu ją valdovę, atsakė Vinicijus. Tada jis sakau tau į toj pat keliauti į Romą vesti ją ir nesirodyti man akise, be sutoktuvių žiedo. Dėkuoju tau, valdovę, iš viso širdies ir sielos. O kaip gera daryti žmonės laimingus, tarė Cezaris. Nieko kito nenorėčiau daryti per visą gyvenimą. Suteik mums dar vieną malonę, dieviškasis, kreipėsi Petronijus, ir paskelbk šią savo valią Augustos akivaizdoje. Vinicijus niekada nedrįstų vesti moters, kurios nekenčia Augustą, bet valdovę vienu žodžiu išsklaidyk, jos neigiamą nuomonę pareikšdamas, kad toks tavo įsakymas. Gerai, sutiko Cezaris, tau ir Vinicijui negalėčiau nieko atsakyti. Ir pasuko į dvarą, o su juo Petronijus ir Vinicijus širdyje džiaugdamiesi pergalę. Vinicijus vos tvardėsi nepuldamas Petronijui ant kaklo, nes dabar visi pavojai ir kliūtis atrodė nugalėti. Dvaro atvejuje jaunasis Nerva ir Tulijus Senecijus savo pasakojimais linksmino Augustą, o Terpnas ir Diodoras derino citras. Įėjęs Neronas atsisėdo į vėžlio šarvais inkrustuotą krėslą ir kažką pakuždėjęs jausi patarnaujančiam graikui berniukui laukė. Berniukas netrukus sugrįžo su auksinė skrinelė. Neronas ją atidarė ir išėjęs stambių opalų vėrinį tarė. Štai brangenybės, verto šio vakaro. Jose raibuliuoja ryto aušra, atsakė popėja įsitikinusi, kad vėrinys skirtas jai. Cezaris valandėlę kilšiojo rusus brangakmenius čia aukštyn, čia žemyn ir pagaliau tarė, Venicijau, padovanok nuo mane šį vėrinį jaunai lygų karalaitiai, kurią tau įsakau vesti. Popėjo žvilgsnis pilnas pykčio ir rumaus nustebimo ėmė lakstyti nuo Cezario prie Venicijaus ir pagaliau sustojo ties Petronijumi. Bet šis atsainiai persisvėręs per krėslo porankį, braukį ranką per arfos grifą, tarsi norėdamas gerai įsiminti jo formą. Tuo metu Vinicijus padėkojęs už dovaną priejo prie Petronijaus ir tarė – kuo aš atsidėkosiu tau už tai, ką šiandien padarėjai mano labui. Paukok euterpiai porą gulbių, atsakė Petronius. Liaupsink Cezario giesmes ir juokis iš burtų. Tikiuosi, kad liūtų raumojimas nuo šiol nenutrauks svajonių nei tau, nei tavajai lygų lelyjei. Paaiškinimas. Euterpi mitinė lyrinės poezijos mūza. Paaiškinimo pabaiga. Ne, tarė Vinicijus, dabar aš visai ramus. Te būna fortuna jums maloninga, o dabar būk atidus, nes Cezaris vėl ima formingą. Užgniaužk kvapą, klausykis ir liek ašaras. Cezaris iš tikrųjų paėmė rankas formingą ir pakėlė akis aukštyn. Menė nuščiuvo kalbos, žmonės sėdėjo nejudėdami, lyg su akmenėje, tik Terpnas ir Diodoras, kurie turėjo akompanuoti, sukiojo galvą žiūrėjo čia vienas į kitą, čia į Cezario lūpas, laukdami pirmųjų giesmės tonų. Tuo metu priemenėje pasigirdo triukšmas ir žmonių balsai, netrukus pro užuolaidas įžengė Cezario atleistinis Faonas, o paskui jį konsulas Lekanijus. Neronas suraukė antakius. Atleisk dieviškasis imperatoriau, prašneko uždusis Faonas. Romoje gaisras, didžioji miesto dalis liepsnoja, Išgirdę šią žinę, visi pašoko, Neronas padėjo formingą ir tarė, O dievai, išvysiu degantį miestą ir baigsiu Trojos likimą, paskui kreipėsi į konsulą, jeigu išvyksiu turstojau, ar dar suspėsiu pamatyti gaisrą? Valdove, atsakė iš balios kaip drovė konsulas, virš miesto ištisa liepsnų jūra, dūmai dusina gyventojus ir žmonės alpsta arba pamišę puola į ugnį. Roma žūsta valdove, Valandėlę buvo tyla, ją nutraukė Venecijo šauksmas Vae mizero mihi. Ir jaunuolis nusimetę stogą, vien su tunika išbėgo iš rūmų, o Neronas iškėlė rankas į dangų ir sušuko – Vargas tau priamo šventas mieste.